la camemberta fungo estas finigionta. La nugetza blanca. Eble tio ne plu longe estos la aspecto de la camemberta fromaggio. Sed eble oni povus fermenti gin per aliai fungai filumoi. La camemberta fromaggio, kiel ni hodiau conas gin, havas la nugetzan blancan cruston. Fakte gi estis gis antau quelcae iardecoe ancau foie orangia, verda au grisa. La exclusiva utiligo de la funga filumo conducas intertempe al problemo quiu povus causi la finon de la blanca camemberta fromaggio. Franzai esploristoi avertis pri ebla fino de la camemberta fromaggio cungia gia blanca la nugetza crusto. Por la mola fromaggio estas usata nun tempe unu sola funga filumo de la spezio penicillium camemberti. Scribas la franzai esploristoi en faca magazino. La uili, la filumo, ne estas sexe plimultigata. Tio signifas, che ne aldonigas nova gen materialo. Lau la passo della tempo, la filumo perdis tiel sian capablon, producti sporoin, kiwi estas necessae por la reproductado. En la articolo oni mencias, che por productantoi de camemberta fromaggio, intertempe farigis tre mal facile, aciri la fungan filumon, je sufficia quanto. Tamen, Ie malonga vido biologino della Parisa Universitato en Saclay, ancora ne vidas tangeron. Dum la venontai quin gis dec iaroi, la industrio de camemberta fromaggio ne estos minazzata, ci diris en Parisa Gazetto, Set ni volas attentigi pri la dangeroi de tro granda unuezigo de spezio. Ci estas citita, en alia gazeto. Fakte, la crusto de la camemberta fromaggio gis la meso de la dudeca iarcento estis parte ancau orangezza, grisezza au verda. Entreprenoe tiam tamen vetis exclusive pri la utiligo de la blanca funga filumo quio iam estis applicata ec de la jaro 1902 por camemberta fromaggio. La problemo della malgranda diversezzo della microorganismoe ANCAU existas ce aliai fromaggio spezzoi. Exemple ce la roqueforta fromaggio. La camemberta fromaggio tamen estas aparte minazzata. Eblus lautio fermenti camemberton per aliai fungai filumoi. La consumantoi devus tiam tamen accepti modifitan coloron cae alian etson de la crusto, au leggere modifitan guston. Ciel aliai fromaggio spezoe, camemberto estas productata el cruda lacto. Dum la prilaborado gia surfazzo estas vaccinata per la scima fungo. Tiu fungo eligas substanzoin qui donas alla fromaggio gian apartan aromon